gawain lang ginagawa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 2. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko po sa inyo yung verse 5 up to verse 11. Follow me with your eyes. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. For this reason, also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, eh, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po'y lubos nagpapasalamat sa banal na kasulatan na aming pong binasa. Samahan niyo kami ng iyong banal na spirito pang lalo namin maunawaan yung humility ng aming Panginoon. At salamat, naroon din Panginoon yung exaltation niyo sa aming Panginoon. At kay Panginoon ang mabigyan ng kalwalatian sa aming pag-aaral Bigyan niyo kami ng pangunawa upang maintindihan namin at may apply namin sa aming buhay yung aming pag aaral Lalo na Panginoon, yung humility of Christ. Let this mind be in us, which was also in Christ Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Pagpatuloy po natin yung ating pinag-aralan, The humility, the model of humility, no other than the Lord Jesus Christ. Natapos natin the message of humility. Last Sunday, the model of humility ang ating Panginoong Yesus. Ito yung kaisipan dapat ng lahat ng Christian churches Not only this church, Hope Baptist Church. Sabi ni Pablo, let this mind, let this attitude be in you which was also in Christ Jesus. Ang isang tunay na Krisyano, sa iyong paglago, habang lumalago ka, nagiging priority mo na yung nais ng Panginoon. Hindi na yung sarili mo. Hindi na yung sarili mo. Matututo kang magpakumbaba. Tandaan po natin, yung mga nagpapakumbaba lamang sa harapan ng Diyos, yun ang kahit, yun, yun ang lamang nakakaranas ng kaligtasan, ng kapatawaran ng kasalanan. Blessed are the poor in spirit. At makikita nila yung kaharian ng Diyos. Yung poor in spirit doon, pag ang tao ay nagpakumbaba sa Diyos, inamin niya siya walang-walang ipag, wal, ipagmamalaki sa Panginoon, wala siyang kabutihan, at kailangan niya lang ay Diyos, patatawarin siya at ililigtas siya. At pag ikay naging Kristiyano, yung humility niyan ay nasa atin na. Yung humility ng Panginoong Yesus, kailangan lang natin i-practice. Kailangan natin ipakita. Paano po yun sa magitan ng patuloy na pagsunod sa Kanya, patuloy na nagpapasakop sa Kanya, patuloy na hindi natin inuuna yung ating sarili, yun yung message ni Pablo, at pinapakinggan din natin yung kapwa natin at nakikita rin natin yung ating pang, ang pangailangan nila. Doon natin napapractice yung humility. Yun ang kaisipan na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The humility of Christ. Pero bago dyan, doon sa unang ano niya, yung kinumpir natin yung yung pride pati humility, yung comparison niya, no? proud people and humble people. Tingnan natin yung nakaraan natin pag-aaral para lalo tayong ma-remind kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Proud people focus on the failures of others, while the humble people are overwhelmed with a sense of their own spiritual need and constantly realize how far they fall short. Proud people are self-righteous, have a critical, fault-finding spirit, look at their own life, falls through a telescope but others with a microscope. Ganyan sila katindi, mag-criticize. There's humble people are compassionate and forgiving. They look for the best in others. Kahit gaano kasama ng tao. Pag humingi ng tawad yan, naroon pa rin ang kanyang humility to forgive that person. Pagkat meron siyang mind of Christ. Yung proud people look down on others who are not as spiritual or committed as they are. Ito yung mga holier than thou. Pero yung mga humble people esteem others are as better than themselves and realize how far they fall short. Proud people have to always prove that they are right, must win every argument. Hindi nakipagtalo yan. Ayaw nilang tumanggap ng pagkatalo. Pero yung mga humble people are willing to yield the right to be right. Kung ano yung tama, kahit na against sa kanilang will, tatanggapin nila yon. Pagkat yun ang tama eh. Yun ang nais ng karamihan, lalo na nais ng Panginoon. Proud people have to always prove that they are right, think they know what a person's motives are for doing some ministry or personal action, tend to think that they know who are the truly proud people and who are the truly humble people. Say, you mga proud people, the ministry is privileged to have me. Pag wala ako dyan sa grupo niyan, baksak yan. Mas magandang wala ka na dyan sa grupo niyan para hindi bumagsak. Hanggang andiyan ka talagang babagsak. Pero yung mga humble people realize that only God truly knows the motives of a person's heart and so gives the person the benefit of the doubt. Leave the judgment of a person's heart in God's hands. Say, I don't deserve to serve in ministry. Totoo po yan. Wala po sa atin kahit isa deserve natin maglingkod sa Panginoon. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, yan po'y biyaya lamang at awa ng Diyos. Binigyan ka ng chance to serve here. Kahit ako bilang pastor, di ko alam bakit ako narito. Pero yan po'y awa lang ng Diyos. Karapatan niya ako ilagay dito, karapatan niya rin balang araw, itanggalin ako dito. Wala akong magagawa. Appointed ka dyan eh. Parang presidente, pag inappoint ka dyan, may karapatan din yung presidente, tanggalin ka dyan. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang awa, at nanatili pa rin tayo sa kanyang gawain. At ang pinaka-model natin, pinaka-pattern natin, best example natin pagdating sa humility, no other than the Lord Jesus Christ. Gusto nyong lumago? Gusto niyong manatili maging humble at patuloy na maging humble, follow the footsteps of Jesus. Like, like Paul, he said, follow me as I follow Christ. Yung writer na ito, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ganyang ka-humble si Paul. Mayabang na tao yun. Matapang na tao. Pero nung siya naging Kristiyano, Binasag ng Panginoon si Pablo. Pinalitan niya ng mapagkumbabang Pablo. Gayun din si Peter na napakayabang, naging mapagpakumbabang Peter. Ito po yung last Sunday natin pinag-usapan, the model of humility. Pinag-usapan natin the humility of Christ. At yan ang goal ng every Christian sa discipleship natin to be like Jesus, to be like Christ. At dito sa verse 5 to 7, Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who thought he was the, in the form of God. Balikan ko lang yung salitang form. Dalawang klase ng form sa Greek word. Yung isang form hindi nagbabago. Yung isang form naman nagbabago. Yung ginamit na form dito, form of God, hindi nagbabago. Hindi na wala pagiging Diyos ng Panginoon kahit siya'y nagkatawang tao. Parang ganito po yun. Ako po pinakal, pinan, pinan, pinanganak na lalaki. Iba sa inyo pinanganak na babae. Wala pong tomboy, wala pong alangani. Kahit nung petos ako, pitos pa lang, lalaki na ako. Di ba? Nung naging baby ako, lalaki pa rin ako. Nung naging kid, lalaki pa rin ako. Teenager, hanggang makapag-asawa ko, lalaki pa rin ako. Hanggang sa hininga ko, hininga ko, lalaki pa rin ako, mamamatay ako lalaki. Nagbabago yung form mo, pero pagiging lalaki mo, hindi. Hindi. Ganyan ng ating Panginoon. Yung ginamit na form diyan, hindi po nagbabago. Pero bilang tao, nagkatawang tao si Jesus Christ, nagbabago po siya. Katulad niya at katulad ko, duman siya pang sa pagiging fetus, baby, kid, teenager, adult. Nagbabago yung kanyang pagiging tao. Natuto siya mapagod, magutom bilang tao, pero bilang Diyos, hindi po siya nagbabago. Kahit na nagkatawan tao siya, sinet aside niya yung kanyang mga rights. Nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang ama. Yung will ng kanyang ama, yung kanyang sinusunod. Kaya tayo naniniwala si Jesus Christ 100% God, 100% man. Hindi lang siya tao, siya po'y Diyos. Kaya siya naging tao, he humbled himself. Nagkatawan tao siya. Ikaw at ako, kaya tayo naligtas, he humbled himself. Sabi sa verse 8, Being found in human form, he humbled himself. Sa verse 8 na tayo, he humbled himself by becoming obedient. Mali yung, wala yung verse 8 eh. Basta verse 8 yan. Kamali ako naman, hindi ko na-erase yung 5 to 7. Being found in human form, He humbled Himself. Alam niyo, ito yung dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Ikaw at ako, naligtas tayo, He humbled Himself. Pinatawad tayo ng Panginoon, He humbled Himself. Nagkaroon tayo ng langit, ng eternal life, He humbled Himself. Naging mayaman tayo sa ating spiritual life, He humbled Himself. Pinaglingkuran tayo ng Panginoon, He humbled Himself. Ayun po yung Huwag nating makalimutan mga kapatid. He humbled himself. Nakakahiya sa Panginoon kung umiiral yung yabang sa ating buhay. Kung matigas pa rin yung ating puso, nakakahiya. Yung po ay sinyalis ng mga unbelievers. Yung po yung larawan ng mga unbelievers, mayayabang, ayaw magpatawad, ayaw bigyan ng chance sa mga nagkakasala, Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, ayaw unahin ng Diyos. Yan, yan ang larawan ng mga unbelievers. Wala silang pakialam sa Matthew 6.33, kahit na pamilyar sila niyan. Wala silang pakialam diyan. Kasi nga mayabang sila eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung isang mayabang, hindi niya paniniwalaan yan. Hindi niya unahin yung karya ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. Unahin niya pa rin yung sarili niya. Pero kung ikaw ay may humility of Christ, susundin mo yung unahin yung Panginoon. Kaya nga si Pablo ay talagang may humility of Christ eh. For to me, to live is Christ. Period. At ginamit niya is, hindi was. Patuloy hanggang sa uling hininga ni Pablo, ang buhay niya si Jesus. For to me, to live is, hindi was. Kahit sa kanyang paglilingkod, nanatili siyang naglingkod sa Panginoon pagkat natutunan niya yung salitang humility. At sabi dito, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Importante ba yung humility? Sa lahat ng churches o Christian churches, so sa lahat ng Kristiyano, yes. Sabi sa Malakay Micah 6.8, sabi niya, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy and what? To walk humbly before God, with your God. Sa Isaiah 62 verse 2, alam nyo, paano ko malalaman, Pastor, Ray, lumalago yung aking humility. Lumalago yung aking Christian life. Ito sabi ni, ni Isaiah, sabi ng Panginoon, For all those things my hand has, has made, and all those things exist. Kasama po tayo. Says the Lord, But on to this, but on this one will I look, sabi ng Panginoon. On him who is poor and of a contrite spirit, ibig sabihin humble. Paano niya malalaman to? Who trembles at my word. Who trembles at my word. Ang isang humble person Magpapasakop yan sa salita ng Diyos. Nais niya laging basahin ang salita ng Diyos. Nais niya pakinggan ang salita ng Diyos. Yun ang paraan para patuloy tayong matutong magpakumbaba sa Panginoon. Yung wisdom ng Panginoon ang nangingibabaw sa atin. Hindi na yung wisdom natin. Kaya nga madalas ko sinasabi, tanggalin yung reputation ninyo. Ipalit nyo yung humility of Christ. Minsan takot na takot tayo masira yung, humility, yung reputation natin. Wala na tayong magandang reputasyon sa harapan ng Panginoon. All of us are sinners, condemned to hell. Nagkaroon lang ng kagandahan yung buhay mo, buhay ko, because of Christ, period. Not because of this church, but because of Christ. At pag-usapan natin ang exaltation na kung saan ay, ito yung next na ano natin, topic, the exaltation of Christ. Read the Old Testament. Yung mga taong nagpakumbaba sa Panginoon, tinaas ng Diyos. Pero yung mga taong naging mayabang sa harapan ng Diyos, binaksak ng Panginoon. Unang-una si Satan, si Lucifer. Naging mayabang sa harapan ng, ng Diyos. I will, I will, I will. Limang beses niya sinabi yan sa kanyang puso. Eh, nababasa ng Panginoon yung puso't isipan natin eh. Anong ginawa ng Panginoon kay Lucifer? Binaksak. Binaksak. Bakit? Dahil sa yabang. Kaya yung salitang yabang wala sa bokabulary ng Panginoon. Yan ay nasa bokabulary ni Satan. Kaya yung mga tao may yabang, ang sinusunod nila sino? Si Satan. Pero yung mga nagpapakumbaba, sinusunod nila sino? Si Kristo. Sino pa naging mayabang sa Bible? Marami. Si Cain, naging mayabang. May, naging mayabang. Sinunod niya kanyang gusto, hindi yung gusto ng Panginoon. Tinanggihan yung kanyang offering. Hindi niya naman pwedeng kalabanin ng Diyos eh. Hindi niya nakikita ang Panginoon. Sa niya binus yung kanyang galit kay Abel. Naging mayabang siya. Pero yung mga nagpakumbaba, like Abel, tinaas ng Panginoon ang kanyang pangalan. Kasama siya dun sa Hall of Faith sa Hebrews chapter 11. Si Abraham, dating mayabang, ibinaba ng Diyos at tinaas ng Panginoon, pinagpala, naging father of all nations. Si David, mayabang din yun, pero binaksak ng Panginoon, binabalang yung puso niya. Naging hari, naging kilalang hari after his own heart si David. May pagkukulang siya pagkakamali, pero natuto siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Si Joseph, naging mapagkumbaba sa Diyos. Hindi lang sa ating Panginoon, pati sa kanyang ama na si Jacob. Totoo po yun, children, obey your parents, honor your parents. At may pangako ang Panginoon doon, pagpapala. Yun ang ginawa ni Jacob, hindi lang yung Diyos ang kanyang sinusunod, pati yung kanyang ama. Sa umpisa, hindi natin maintindihan. Talagang hirap na hirap si Joseph. Pero in the end, tinaas siya ng Panginoon. Pinagpala siya. Sino pa? Marami, marami sa Bible. At itong pag-usapan natin yung exaltation of Christ. At may mga warning nga sa Bible. At mayroon din mga magagandang consequence din nagpapakumbaba. Like James 4, 10, Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Yeah? For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be what? Exalted. Before destruction, sabi ng Proverbs 18.12, the heart of a man is haughty, and before honor is what? Humility humility. Much pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Proverbs 3.34, Surely he scorns the scornful, but gives grace to the humble. Sa so James, God resists the proud, but gives grace to the humble. Walang biyaya ang mayayabang. Gusto niyo ng biyaya ng Panginoon? Humble yourself. But God gives grace to the humble. Wala kang mababasa na God gives grace to the proud. The fear of the Lord is, is the instruction of wisdom, and before honor what? Humility leads to riches, honor, and life. Kaya yung mga tao nagpapakumbaba sa Diyos, hindi lang sila pinagpapala spiritually, Minsan may kasamang material na blessing. Si, si, ano, si Solomon, nagpakumbaba sa Panginoon. Yung panalangin niya, with humility. Anong hiniling niya sa Panginoon? Panginoon, gawin niyo akong mayaman. Mag, maging healthy yung katawan ko. Ang hiningi ni Solomon, wisdom. Wisdom. Ngayon, ibang-iba na mga request ngayon eh. Health, wealth, wala kang maririnig madalas na spiritual life, lumago ako, yung wisdom ko, maging wis yung wisdom ko, yung wisdom ng Panginoon. Yung will ko, yung will ng Panginoon. Yun, yun ang dapat ang ating mga panalangin. Maliban lang, talaga may sakit. Pag-pray natin na gumaling. Pero kung ikaw ay malakas, huwag mong kalimutan yung unahin mo yung spiritual things. Ipag-pray the rest will follow na yan. Kaya ngayon, seek ye first the kingdom of God. Totoo yun. And all these things shall be added unto you. Bakit totoo yun? Kasi si Jesus nagsabi yun. Hindi naman presidente ng Pilipinas, Pilipinas ang nagsabi yun. Hindi naman presidente ng Amerika eh. Ang nagsabi yun ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ng langit at ng lupa. Totoo yun. Hanggang ngayon ay yan ang puso ko. Walang pera sa ministry, mga kapatid. Kung totoo ka naglilingkod sa Panginoon, walang pera dyan. Kaya nga ibang mga parents, huwag kang magpastor, ano yung future mo? <laughs> Di ba? Wala talaga, pero pag na namuhay, inuuna mong Panginoon, ang kanyang kaharian, kusan dumarting na yan. Kaya tingnan nyo, mga pastor, pag namatay, nakangiti pa rin. Pag may nakasimangot, kasalanan ng members, inaway nila yung pastor nila eh. Sumakit yung puso. Cardiac arrest pa tayo tumaas yung BP pa. Alam nyo ba na may false humility? Tingnan nyo po sa Colossians chapter 2, verse 18. Bago natin talakayan yung the exaltation of Christ. May false humility. Ito yung ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng humility na false. Lahat pwedeng ipeke. Pati humility pwedeng ipeke. Hindi porke kung kumakaway sa kumakaway sa iyo, kinakamusta ka, nakangiti sa iyo. Ibig sabihin niyan ay humble na. May mga faith, humility. Sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 18 kung may Bible kayo. Let no one cheat you of your reward, taking delight in what? False humility. Ano itong false humility? And worship of angels. Ito yung mga taong sumasamba ng mali ang kanilang sinasamba. Pag mali ang sinasamba mo, false humility yun. Kahit lumuhod ka, umiyak ka sa iyong sinasamba, ito sinasamba nga nila, angels eh. Iba, mga idols. Di ba mga sincere naman yan? Parang mukhang humble sila. Pero in the eyes of God, meron silang humility but false humility. Di ba? intruding into those things which, are, which he has not seen, vainly pop up by his fleshly mind. Yung mga false humility, ito yung mga tao na mababait yan. Sa kapwa, mababait yan. Pero sa harapan ng Diyos, ayaw nilang sumunod. Mas gusto nila yung kalooban nila, yung nais nila, yung plano nila. Gusto nila yung salita nila, hindi yung salita ng Diyos. Kaya pag oras na binago mo ang salita ng Diyos, yun ay false humility. Kahit mabait ka. Ang tunay na humble na tao, sapat na yung salita ng Panginoon. Hindi niya babaguhin yan from Genesis to Revelation, salita ng Diyos siya. Magpapasakop siya dyan. Kahit na minsan hindi siya popular, okay lang. Ang importante sa kanya, tama ang kanya, ginagawa niya sa harapan ng Diyos. Hindi niya hinahabol yung popularity. Hinahabol niya yung approval ng Panginoon. Approval ng Diyos. Hindi approval ng tao. Hindi yung praise of men, but yung puso niya to praise the Lord. Sa verse 23, not only 18, binanggit ulit yung possibility. Colossians 2, verse 23, These things indeed have an appearance of wisdom. Napansin nyo? Matatalino yan eh. Magagaling. Pero kung yung talino nila wala sa Biblia, false humility. Magagaling mag-preach yan. Orator yan. Magagaling sila mangaral, may karisma sila. Pero kung, kung ang tinuturo nila, hindi karunungan ng Diyos, tawag ni Pablo sa kanila, false humility. Misa nga, ka kasota niya, puting-puti. May sombrero pa. May tungkod pa. Di ba? May mga kapa pa. Gagaling magsalita. Ang lalaki ng simbahan. Pero kung mali ang tinuturo, kahit maamong tupang tignan, tawag ni Pablo doon, false humility. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion. Ang tawag niya, false humility. Nakita niya sa Bible niya? Colossians chapter 2 verse 23. Meron palang humility na false. And neglect the body. Ito yung wala silang pakialam sa mga kapatiran. Wala silang, kapa- wala silang pakialam sa katabi nila. Kung gusto kong umabsent, absent ako. Kung gusto kong pum- pum- umaten, atin ako. Wala silang pakialam sa... Not forsaking The assembly, sabi nga ni Pablo, ganyan yung puso niya, ganyan yung isipan ng mga humble. Iniisip nila yung mga kapatiran. Iniisip nila yung testimony ng gawain ng Panginoon. Hindi nila ipagpapalit yung spiritual things sa material things. Alam niyo, material things, temporary. Pero yung spiritual things, ano, eternal. Yung pagsunod sa kalooban mo, temporary yan. Pero yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, eternal. Saan nakalagay ang pastor? Tignan niyo yung first, first John. Pero bago yan, tignan natin muna to. Tuloy natin. Neglect of the body but are not of no value against the indulgence of the flesh. Kaya yung false humility, mababait yan. Pero kung ang wisdom nila galing, hindi galing sa salita ng Diyos, false humility. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 2 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Bago tayo dumako sa topic natin. Verse 16. to 17. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, Nakakaakit talaga ang mundo. Minsan yung pangakit nila hindi naman masasama eh. Pero naakit tayo sa kanila eh. Yan ang ginagamit ng kalaban eh. Akitin ka sa material na bagay. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Tandaan nyo, si E bumaksak dahil sa prutas. Hindi na sa masamang bagay. Masama ba ang prutas? Pero yung prutas niyo ay pinagbawal ng Panginoon. Maganda sa paningin, pero bumaksak siya. Last of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Dito sa verse 17, ito din ang sinasabi ko po sa inyo. Eh. And the world what? Passing away, and the last of it. Kaya lahat ng kagandahan ng mundo, lahat ng nasa mundo, sa mundo, passing away. But, ano karamdam? But he who does The will of man or the will of God? But the will of God, what? Abides forever. Eternal yan. Hindi ka magsisisi. Katulad ng isang nakakatanda sa akin noon, sabi niya, huwag kang gagawa ng decision na pagsisisihan mo. Huwag kang gagawa ng decision na pagsisisihan mo. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo balang, balang araw. ma- ma- maapekto ang kanya eh. Magre-remind lagi sa yun eh. Maapekto yung Christian life mo. Passing away. Pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos abides forever. Dako po tayo ngayon sa the exaltation of Christ. Kaya may false humility, may true humility. Ang true humility, matatagpuan lang kay Jesus. Wala lang iba. Kaya lahat ng tao na may Kristo sa kanilang buhay, meron tayong humility of Christ. Pero kailangan lang natin i-practice. Sa next na topic natin, makikita natin yan. Therefore, God has highly exalted him. Nakita niyo po, nung nagpakumbaba si Jesus Christ, he humbled himself Then sa verse 9, God highly exalted him. Totoo yun, nakalagay sa Old Testament yun, yung nagpapakumbaba, tinataas. Di ba? At ito yung nangyari kay Jesus. Ibang klaseng pagtaas sa Kanya. Hindi lang exalted Him. Ano yung adjective na ginamit? Highly. At ginamit lang yan kay Jesus. Highly exalted Him. Sino nag Nagtaas sa kanya ng husto yung kanyang ama. Bakit nangyari yun? He humbled himself. Yun ang, yun ang prinsipyo ng Panginoon. Pag nagpakumbaba ka, itataas ka niya. Ay nagpakumbaba yung kanyang anak. Itinaas niya. At napakataas ang pagtaas ng ating Panginoon. The exaltation of Christ. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name yung salitang above every name dyan, hindi sa pangalang Jesus ha. Maganda yung pangalang Jesus. Walang problema yon Savior. Okay? Pero yung pangalang Jesus ay nire-reject eh. Nung siya'y nabubuhay pa eh. Tinatanggihan nga siya. Di ba yung Jesus niya, anak lang ni Maria yan, mga kapatid? Yan ang pagkakalan. Yan ay human name. Okay? Yan yung pangalan na nagligtas sa atin. Pero yung, yung name dito, above every name, mababasa, mababasa pa rin natin. Ano 'yon? Jesus Christ is Lord. Ay yung above every name, yung salitang Lord. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is what? Lord. Yun ang pinakamataas na pangalan, Lord. To the glory of God the Father. Bakit? Bakit? Sabi niya, no? In heaven, on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sa lupa, balang araw sa lupa, sa langit, at kahit sa impyerno. Yung mga nasa impyerno ngayon, alam niyo, sinasabi nila ngayon, iba, nagsisisi na sila ngayon. At ang kalambukang bibig ngayon, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Gusto nila magpasabo pero huli na. Gusto nila sumamba sa Panginoon pero huli na. Dati ayaw lang tanggapin si Jesus na bilang Panginoon, pero sa impyerno ngayon gusto nilang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, pero huli na. Kaya may kasabihan tayo na sa huli ang pagsisisi. Wala naman taong nagsisi sa una. Eh. Kadalasan sa huli. Etong problema ng mga tao, sa huli, na sa huli ang pagsisisi. At naging example natin si Jesus Christ, Learn of me, learn of me. Pinakita niya yan, hinugasan niya yung mga paa. At sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, paano pa pinakita ni Jesus yung kanyang humility? Bakit siya tinaas ng Panginoon, ng kanyang Ama? Alam niyo ba na ang pagmamahal sa church, yan ay pagpapakumbaba. Tingnan niyo po. Ephesians chapter 5 verses 26 up to 27. Of verse 25 up to 27. Husbands, love your wives just as Christ also what? Love the church, the believers. Huwag natin ituring ang church katulad ng school o ng mga factory o ng mga company. Ang church ay pag-aari ng Diyos. Kung meron tayong tinatawag na commitment o faithfulness sa isang gawain, sa gawain ng Panginoon. Pagkat pagdating sa langit, lahat ng trabaho natin dito sa lupa, useless yan eh. Yung ginawa natin sa Panginoon, yun lamang ang counted before Him. Only what only one life so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Hindi ko sinasabi huwag kang magtrabaho. Huwag kang maghanap ng pera. Kailangan natin yan. Pero huwag mong kakalimutan yung top priority mo. The church. Why? Because my Savior, my Lord, loved the church. Loved the church. He gave Himself for the church. Kaya ganyan yung pagmamahal ng Panginoon. He's willing to give His life for the church. For you and me. Tayo yung church na tinutukoy dito. At that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that He should be holy and without blemish. Ganyan si Jesus. Bakit nangyari to? He humbled himself. He humbled himself. Kano ko pala kamahal ang church? Pag kayo naging member ng church, talagang ibigay mo yung buhay mo sa church. Because Christ loved the church. Pag kayo naging member ng Hope Baptist Church, yung commitment mo dito sa church. Pag ikay naging member ng isang company, yung commitment mo doon. Eh. Pag hindi ka na pumapasok sa company yun, ang galing ka na. Pag hindi mo nagagampanan ang tungkulin natin sa church, yun ay sign of pride. Pero kung nagagampanan natin yung part natin sa church, we love the church, yan ay nagpapakita na natutunan natin ibig sabihin ng humility. Humility. Di napakasarap tignan yung mga Deborah kayo na kumakanta, nakangiti? Nakakalungkot pag yung ibang Deborah hindi involved sa mga ganyan. Pero yung mga involved, matutuwa ka eh. Di ba? Sarap tignan eh. eh involve mo sarili mo sa church, hindi ka lugi. Itataas ka ng Panginoon balang araw. Dati dyan ako nakaupo. Eh. Ngayon, tinaas na ako, hindi dito na ako. <laughs> Saan tinaas si ang, ang ating Panginoong Yesus? Saan tinaas siya? Tingnan niyo po. Una sa kanyang resurrection, tinaas ang Panginoon. In His resurrection, and when they saw Him, they worship Him. After resurrection, They worship Him. Hindi na sila kailangan pagsabihan pa to worship Him. Automatic sa puso nila. Naniwala sila yung kanilang Panginoong Jesus na namatay ay tunay na Panginoon, tunay na Diyos. They worship Him. But some doubted. And Jesus came and said to them, kasi kung ikaw naman kasama doon, eh, first time mo makakita ng patay na buhay eh. Si Lazarus na patay na buhay, pero binuhay siya. Pero dito, siya mismo binuhay niya sarili niya. Binuhay siya ng Ama, ng Banal Espiritu, binuhay niya rin sarili niya. Worship Him. Then, ano sabi ni Jesus Christ? All authority in heaven, on earth, has been given to me after resurrection. Sa Kanya na pinagkatiwala ng buo ng Kanyang Ama ang lahat ng tinatawag na authority, paghahari sa mga decision na Kanyang ginagawa na dapat niyang gawin. All authority in heaven and on earth has been given to me. Sa 1 Corinthians 15:27 or 57, not 27, but thanks be to God who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Ano yung victory niyon? Jesus Christ rose from the dead. Resurrection. Kung si Kristo hindi nabuhay muli, talunan po tayo. Salamat. Tinaas siya ng Panginoon. Muli siya nabuhay. Nabuhay ang Panginoon. Napakasarap maglingkod sa buhay na Panginoon. Nasubukan niyo na bang maglingkod sa isang patay na manager? Patay na general? Patay na presidente? Nasubukan niyo na bang maglingkod? Punta ka doon sa simenteryo, hanapin mo si Gustado Makapagal, eh patay na yun. Maghihintay ka doon ng utos niya, Mah mahirap yun. Pero pag nagsalita yun, tatakbo ka. Yeah? Mahirap sumunod sa isang patay na leader. Pero, to, pero yung leader na pinag-usapan po natin, buhay. God exalted him in his resurrection. Binuhay siya muli. Binuhay niya sarili niya. All authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya lahat ng Kristiyano, nararanasan natin, ang, nararanasan natin yung salitang tagumpay because of Him. And we must thank Him. In His ascension, sa kanyang pagbalik sa langit, itinaas siya. Dati sa langit siya binaba siya, di ba? From heaven to earth. After resurrection, from earth to heaven, ascension. Tinaas siya. God ex highly exalted him. Hindi siya na natili sa lupa, ibinalik muli siya sa langit. But you will receive power when the Holy Spirit. Next na tayo, friends. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Nakita niyo po yun? Inutusan niya mga disciples niya, you shall be my witnesses. Ikukwento niyo ako. Ipapangaral niyo ako. You shall be my witnesses. Kung meron tayong ipapangaral, we must preach Christ. We must share Christ. Resurrected Christ. Hindi yung patay na Kristo na nakapako. Hindi yung Kristo na nasa manger. Kundi yung Kristo na nabuhay muli. Yan ang mensahe natin. At bago siya bumalik sa langit, iniwanan, iniwanan niya ng assignment yung kanyang mga disciples. At sabi dito sa Acts 1:9-11, muli siyang babalik. Saan pa siya tinaas ng Panginoon? In His coronation. Alam niyo nung nabuhay muli si Jesus, bumalik sa langit, sa Kanya binigay lahat ng corona, lahat ng honor. Sabi niya, in His coronation, Revelation 4.8, And the four living creatures, each of them with six wings, are full of eyes all around and within. And day and night, wow, 24 hours. Day and night, they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Sino tinutukoy niyan? Who was and is and is to come? Si Jesus Christ. Araw-araw, pinupuri nila si Jesus, ang Diyos. Kasama ulit ang Panginoon sa pagbigay ng papuri ng mga anghel. Tingnan niyo po sa 9 to 11. Makita niyo po yung coronation. Revelations chapter for kung may Bible po tayo, Revelation chapter 4, 9 to 11. Para makumpleto po yung kwento tungkol sa coronation. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever. Verse 10, The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever, and cast their crowns before the, before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Kanino nila binigay lahat ng honor, power, glory sa ating Panginoong Jesus. God exalted Him. Nainggit ba yung God the Father? No! Tuwan-tuwa siya pag si Jesus, ang kanyang anak, binibigyan natin ng papuri. Pagkat pag binigyan natin ng papuri yung kanya anak, automatic yung pinupuri din natin ang kanyang ama. Di ba? Alam niyo, pagdating ng recognition, eh, mga anak natin minsan nakakatanggap ng reward sa, sa taas. Eh. Pero yung magulang sa upuan, nakangiti. Pagkatapos yan, hindi lang yung anak ang kinakamusta. Pare, congrats ha! May honor yung anak mo eh. Congrats ha, ah. nagtagumpay yung anak mo eh. Di ba? Alam naman mga gulang yan. Hindi lang ha, ah, mga nanay at ate, pati mga lolo at lola. Eh. Galing ng apo nyo. Ah. Di ba? Ganyan din, pag binigyan natin ng papuri ang, ang, ang ating Panginoong Yesus, natutuwa rin yung ating Ama. in His coronation. Sa pamatatagpuan, Revelations chapter 5, 11 to 14. Tingnan niyo po sa Revelations chapter 5. The same, the same book, buksan lang natin sa chapter 5, verse, verses 11 to 14. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Ibig sabihin, hindi mabilang sa dami. Multitudes. Verse 12, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive what? Power, riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such are, such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, Blessing, and honor, and glory, and power be to him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever. Verse 14. Then the four living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worship Him who lives forever and ever. Ganito kadakilang ating Panginoon. Ipagpapalit ba ba natin? Hindi na. Bakit ako sasamba sa iba? Alam kong Panginoon na namatay si Jesus at nabuhay muli. Ipagmamalaki ko siya. Gagayahin ko ang buhay niya. Kung ano yung mind ng Panginoon, yun din ang gusto kong maging mind. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, God highly exalted Him. God highly exalted Him. Gano'n natin tinataas ang Panginoon, mga kapatid. Alam nakakalungkot ngayon, eh. minsan paglabas, pag nakamit ka ng mga kapatiran, punta ka sa church namin, ang ganda ng church namin. Ang ganda ng choir namin. Ang ganda ng singer namin. Gwapo yung pastor doon. Mali. Punta ka sa church namin, pinapangaral dun si Jesus. Ang tinataas dun si Jesus. Ang inaawitan namin dun si Jesus. May banda man o wala, basta tinataas namin dun si Jesus. Yung tunay na krisyano, pupunta siya kung saan tinataas si Jesus. Pero yung hindi krisyano, pupunta siya, doon, pupunta siya sa church kung saan siya masaya. Hindi dahil sa Panginoon. Di ba? God highly exalted him. Ganyan din dapat yung ating puso. Tinataas natin ang Panginoon. Hindi yung sarili natin, hindi yung building natin. We are not here to build the building, but to build the church. The people of God. Pasalamat na lang po tayo, binigyan tayo ng tahanan. Tungkulin lang natin na ayusin yan pag may pera tayo. Pero hindi yan ang priority natin. Priority natin to build the church, the people of God. Turuan silang sumunod sa Panginoon. Turuan silang magbigay ng papuri sa Panginoon lamang. Wala nang iba. Wala nang iba. Pag binasa niyo Revelation 19.6, tinawag siyang Lord of Lords and King of Kings. Yun ang above every name. Lord of Lords and King of Kings in His coronation. Lastly, sayang naman kung tatapusin ko ito next Sunday, isa na lang. No? Bigyan niyo ko ng 5 minutes. In His intercession, napaganda na ito eh. Tinaas ng Panginoon na kung saan binigyan siya ng pinakatrabaho ng Panginoon sa langit, pakinggan yung ating panalangin. Ilapit tayo sa kanyang Ama. Tulungan tayo sa Hebrews chapter 4, verse 14, isang dahilan kung bakit pumunta si, bumalik si Jesus Christ sa langit para siya yung ating maging high priest. Alam niyo trabaho ng high priest sa Old Testament? Pinagpipray niya yung mga members niya. Nilalapit niya yung mga members niya sa Panginoon na patawarin sila. Yun ang gawain ng isang high priest. Pero ang ating Panginoon, grabe. Grabe pa sa mga high priest sa Old Testament. Since then, we have a great high priest. Bakit siya naging great high priest? Pagkat nung yung mga high priest sa Old Testament, ang ino-offer nila, tupa. Tupa. Di ba? Mga animals. Pero sa New Testament, yung buhay niya mismo ang inoffer niya sa atin. Yung kanyang body. Di ba? Yung great high priest natin, siya mismo ang namatay para sa atin. Sa Old Testament, para linisin yung kasalanan, animals ang ino-offer. Pero si Jesus, siya, siya yung naging tupa natin. Yung shepherd mismo, inoffer niya ang kanyang buhay sa atin. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens. Sino yun? Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. Tingnan natin sa 15 to 16 para makumpleto natin yung pinakamagandang kwento dito. Yung message o yung lesson. Hebrews chapter 4. Verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Natutuwa ba kayo dyan? Pag ako'y, pag nababasa ko to, napupunta ako dito, pasalamat na lang tayo sa Panginoon. Eh. Yung problema mo, problema ko, alam ng Panginoon. Eh. Yung problema nyo, yung Marami sa'yo, baka 90%, di ko alam yung problema. Pero huwag kayo malungkot. Alam niya, 100% alam niya problema ng Hope Baptist Church, ng bawat isa sa atin. Hindi lang Hope Baptist Church. Lahat ng mga krisyari sa buong mundo, alam niya. Sabi niya, for we, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Wow! Di ba kayo natutuwa niya na pwede siyang lapitan anytime? Pag kayo may problema, pagsubok, may karamdaman. Hindi nyo na kailangan ng text, internet o wifi para hanapin yung kaibigan ninyo. I-send niyo yung message ninyo. Kung nasaan ka, pikit mo mata mo, yumuko ka, manalangin ka, pakikinggan ka Concern siya sa ating buhay, ibig sabihin. Concern siya. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Individual. Alam niyo, isang dahilan kung bakit masarap maging pastor. Eh. Kasi yung problema ng church, hindi ko naman problema yan. Problema yan ng Panginoon ko. Ang tungkulin ko lang, ibigay yung mensahe ng aking Panginoon sa inyo. Kung may problema, hindi na ako nag iisa sasamahan niya ako. I will never leave you nor forsake you. Kaya eh, masarap maging pastor, may kasama ka eh. He is our great shepherd, good shepherd. At tinawag dito, great high priest. But was in all points, napansin nyo, but was in all points tempted as we, we are, yet without sin. Yan ang pagkakaiba lang ng ating Panginoon sa atin nung siya nagkatawang tao. Katulad din natin si Jesus na tinem. Di ba tinem siya sa Matthew chapter 4? Gawin mong tinapay nga yung bato niya. Yeah. Na-tempt. Pero ang, ang pagkakaiba niya sa atin, yet without sin. Sino makakatulong sa atin? Si Jesus. Huwag niyo ilagay sa puso ninyo, kaya kayo bumagsak, kaya kayo natalo ng pagsubok o ng temptation dahil kay Satanas. Hindi po, wala na siyang karapatan to touch us. Kaya ka bumagsak because of you hindi ka nagtiwala sa Panginoon, nakalimutan mo yung kasama mong Panginoon sa buhay mo. Hindi ka kumapit sa kanyang salita. Huwag mong sabihin, si Tanin kasi, malit ka. Huwag mong, huwag mong gayahin si Adan at si Eva. Tinuro ni Adan, yung binigay nyo kasi sa akin babae. Si, si Eve naman, yung ahas kasi. Yung ahas, wala siya maturo. Kawawa siya. Maling, maling katuruan po yan na Sinisisi natin ang pagbagsak natin pag tayo nagkasala kay Tani. Wala po, anak ka na ng Diyos. May lakas ka si Kristo, may wisdom ka si Kristo. Kaya ka nagkasala because of you. Nagnatem ka, naakit ka, nagpasakop ka sa temptation. But remember this, we have a great, great high priest who will help us, who will strengthen us who will guide us. Sino yun? Si Jesus. Kaya sa intercession, God highly exalted Him. Pwede natin siya malapitan. Let us therefore, kaya nga sa verse 16, Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain what? Mercy and find grace to help in time of need. Isang dahilan kung bakit bumabagsak ang Krisyano, ayaw manalangin. Ayaw humingi ng awa sa Diyos. Akala niya kaya niya yung labanan. Hindi natin kaya ang spiritual battle. Kailangan natin magpasakop sa Diyos. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Submission. Submit to His Word. Submit to His strength. Submit to His wisdom. Pray. Ask mercy. Lord, have mercy upon us. Pag nasisira na yung pamilya nyo, hingi ka ng awa sa Diyos. Pag lumalayo na yung mga anak mo sa Panginoon, humingi ka na ng awa sa Diyos. Pag nasisira na yung trabaho mo, humingi ka ng awa sa Diyos. Pag nagkakaroon ng problema na yung church, humingi na tayo ng awa sa Diyos. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Salamat, meron tayong great high priest. Huwag niyo kalimutan yung trabaho ng Panginoon, Great High Priest. Sino sa inyo nakalapit na sa Malacanang? Nakalapit na sa presidente? Hindi na nakakita ng presidente ngayon. Hindi eh. na nakakalapit eh. O sa mga mayaman tao, lapitan natin sila. Pero salamat, nakakalapit tayo sa pinakamayaman sa lahat, ang Panginoon. Di ba? Pinakamabait sa lahat, ang Panginoon na nagligtas sa atin, pwede tayo makalapit sa Kanya eh. Kaya nga sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, hindi ko nababasahin lahat, He is our mediator between God and man. Wala nang iba. Huwag ka na lumapit sa iba. Lapit ka kay Jesus, pakikinggan ka niya, hawa ka niya, sasamahan ka niya. Hanggang makatapos ka, tutulungan ka. Huwag, wag lang natin, huwag lang tayo sasaway. Pasakop lagi tayo. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Ipilit mo yung gusto ng Panginoon. Hindi ka matatalo. So yung ating great high priest. God highly exalted him in his resurrection, ascension, coronation, intercession. Huwag ka na lumapit sa tao para mangumpisal. Lumapit ka sa Diyos, pakikinggan ka niya. Lumapit ka kay kaya He's willing to listen to you. He's our great high priest. Anong kalagayan mo kapatid ngayon? Anong nararanasan mo ngayon? we have a great high priest. The humility of Christ, the exaltation of Christ. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. O aming dakilang Ama, alam po namin na napahaba po kami sa inyong salita. Napaganda, Panginoon, ang inyong salita. Kung meron kaming itataas dito sa Hope Baptist Church, walang iba kayo lamang ang iyong salita lamang ang mangibabaw sa aming pag-aaral. Kung meron kaming dapat ikwento sa aming mga kaibigan, hindi yung choir, hindi yung maganda sa loob ng church, kundi yung aming Panginoon, ang Panginoon na nagligtas sa amin, nabuhay muli, ang aming Panginoon na concern sa aming mga sa aming buhay, sa iyong aming great high priest. Salamat at nabuhay muli ang aming Panginoon. At salamat, Ama, at tinaas niyo muli ang aming Panginoon. Tinaas niyo po siya. Binuhay niyo po siya. Binalik niyo po siya sa inyong kaharian para maging great high priest. Nakilang Diyos, tulungan niyo kami na dumadalo ng Hope Baptist Church. Sa tuwing pupunta kami dito, itabi namin ang aming sarili kundi yung nais ninyo, lagi kami magpasakop sa nais ninyo. Pagkat yung pong nais ninyo sa church, let this mind be in, you, which was also in Christ Jesus, the mind of Christ. Naway ito yung maging mind of our church. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami minsan ay suway, sumusuway, hindi kami nagpapasakop. Minsan ay ayaw namin kayo unahin sa aming buhay naway hindi yan na maging practice namin. Ano mang mangyari, patuloy namin kayong unahin. Huwag kami maakit sa material na bagay. Kaya yung ibigay ang material na bagay. Ang importante, unahin namin yung spiritual na bagay. Set your mind on things above, not on things on the earth. Ito yung mind of Christ. Mind of a humble person. Inyo lahat ng papuri, inyo lahat ng kaluwalhatian. Muli, salamat sa inyong banal na kasulatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.